Ali tim Jimat punya cerita dengan judul Pasukian Budeng Dingklang kiriman dari Yana Suprapti. Kahanan mongso wektu iki pancen angel diramal. Jaman rusak, jaman gubrah, jaman sing wis nyebal saka garis. Mongso ketiga nyatane udane ra leren-leren. Among tani krepotan jumbuhake uah-uahaning mongso. Ubar gadu karpe tandur palawija. sebab karo ngenteni tibane udan sasi November. Isih cukup yen kanggo nuwekake jagung, deli, timun, semangka lan sak bangsane. Seminggu winih disebar, lah kok udan grojok ora leren-leren. Jagung, deli, timun lan semangka keblebek banyu. Arep nyulami sing anyar wedi menawa diplungkri ula banyu. akhirnya lemah ditokake nganggur. Ro orang ngasilake apa-apa. Wong tani ngaplu. Ana sing nekat nandur pari peneh. Ning yen nandure ora kaya tangga tiwa tengene andhane diserang ama, tikus, manuk lan liyane. Petani ora ngrasakake asile ngolah sawah Tegal. Pasar minangka panggonan dol tinuku asil bumi melu sepi. Sepine pasar ndadekake aku sak kanca petugas retribusi alias tukang nyewek karcis malih krepotan netepi target pendapatan asli daerah. Ngubengi kanca-kanca bakul kanti klambi clono, sepatu teles kabeh, najan wis payungan. bakul-bakul padha grundel ditarik retribusi mergo dagangane ora payu. Satemah retribusi ora ndang dibayarake, Keporo diutang dhisik mergo dagangane durung kepayon. Angele duit mlebu kas daerah jalari kepala dinas kang kawogan cuwa. Tundone asring muring-muring mergo target kang diwenehake bupati meleset. petugas nyuwek karcis kaya aku ngene iki katut diuring-uring lamun ana apa? Aku jenggirat mergo pundakku dicablek saka mburi. Pak Ponijan kanca nyuwek karcis wis ana sandingku tanpa dak weruhi tekane. <laughs> Mboten namun Pak mboten. Wang sulaku rada gragap. Kok kaya wong lilung, ana apa? Jawa ngaten niki rak nambahi mboten sekecok ing manah. ora oleh duit maksute. Lah nggih to, Pak. Kuwatir diundhomono juragan. Lah nggih niku ingkang marai senep, Pak. Lah, Mas, Mas. Ngono wae dipikir, nyantai wae. Jenengan sakit, Pak. Menawi kula sekedhik kemawon juragan gemremeng, dalunipun kebekto tilemji. Rasah ngono. Mundak ndak delis tuwa, gampang nekake penyakit. anak buah kaya awake dhewe iki wis lumrah menawa disrengeni juragan yen ora gelem digremengi becike sampean ganti dadi juragan wae setuju aku ora semaur tak saurono ya ora ana gunane lan ra ana paedahe wong pancen penemune Pak koni janiku ra kleru ning umpama pingin dadi juragan opo bisa kelakon sekolahku ya mung weton SMA dadi juragan rak kudu tamatan sarjana lan maneh dadi juragan mesti ngetotake syarat-syarat tinamtu opo gaduk wong cilik wong klak angklik kaya aku iki nggayuh kursi juragan dina minggu esuk nalika ora oleh giliran narik karcis pasar aku kepethuk Pak Yoko bakul klambi saka Pak Yoko aku leh kabar menawa Mbah Koprak sebutan sing digunakake kanca-kanca menyang Pak Sujud seminggu kapungkur tilar donya pedagang klopo sing sekundang sugih mrewu kuwi jari Pak Yoko pinundhut Gusti Allah kanthi ninggalake bojo loro, anak pitu, putu selikur. Ngapunten Mas Mantri. Mangke menawi jenengan damel cerita ing acara jimat. Ampun diserat nami kula minangka narasumber. Nami-nami pelaku uga panggenanipun boten sah dipun sebataken gamblang nggih. Imbue Pak Yoko mengono. Mbah Koprak duwe trek kanggo ngemot dagangane nganti tekan jaban kutha kabupaten. Malah anggone dol tinuku krambil tekan Warpulu Jawa Barat. Bebatene uga ora baen-baen. Blonjone pegawe negeri kaya aku ngene iki ora ana amput-ampute. Menapa wonten bab-bab gaib ingkang magepokan kalian Mbah Koprak to, Pak? takonku setengah bisik-bisik. Dan geta, menawi mboten sesambetan kalian kang aing-aing, ingkang wonten gandeng jenengipun demit, kula mboten trio sampean, Mas. Bacute Pak Yoko karo mlintir bringose sing nyrompros kaya Pak Raden. Oh, inggih. Jenengan kok ngertos menawi kula tukang ngupros wonten koran lan majalah lan koncone Ki Banu Asmara sing teng radio istana sing nyiarke jimat niku. ngertos kemawon kula rak penggemar berat acara jimat nyata saben malam jemah di Banu Asmara wonge sing gedhe kuwi ta iya mantuk-mantuk ora mergo kemlinti ning krana ngajeni wong sing ngejak cecanturan iki miturut Pak Yoko sekawit mbah koprak kuwi bakul cilik dodolan kubis wortel timun lan sak panunggalan hatine ora mingsro Mbah Koprak kerep dicelatoni dewore diarani wong lanang sing ora jegos golek duit kanggo nyukupi kebutuhan pawon yen sampean iso golek duit sing luwih akeh. Aku rada ditepu punya ngongkong... kaya tangga-tangga kuwi. Ansemi bojone mangkono. ...anakmu mau aku tambah mbono nek kromo wae. Krono ora betah oleh omelan wedi yen bojone minggat tenan. Mbah Koprak banjur nguping-nguping nyambut gawe apa sing nekake asil kuwi mental. Sakwise meh kabeh pegawean dijajal, ning tetep asile ora menjanjikan. Mbah Koprak banjur nuruti. Takoni salah sijine kanca supaya ngresaya bangsa lelembut. Apa tebusane Mbah Koprak ora ngurus? Pandelenge wis bureng. Ora bisa mbedakake dalan padang apa peteng. Sing nyumpel ana uteke mung duit, duit, duit lan duit. Dibaturi Joko Kumprung, Mbah Koprak sida nyembah-nyembah Seluman Budeng Dingklang. Moto mendulu mung sitok lan kuping jelaprang meh setengah meter ambani. Siluman mau teko nemoni mbah koprak sakwisi diobong-obongi menyan sarto diuseri lengowangi. Kabeh ubo rampe mau dicukupi jarko klumprung disih. Dene mengko yen mbah koprak wis dadi wong sugih kudu dibalekake tikel ping telune tinimbang rego asline. Apa sing diomongke jagreka? Mbah koprak manut. あ! <laughs> Eh menungso, kowe apa sanggup nuruti penjalukku menungso? <laughs> Takone rupan sing ilating lembreh tekan dengkul ilere ngetokake ambu banger. Sagah ora ketuning dina mburi. Wah. Mboten. Yen sora kuwe melu donyane jim aja ngresula ya. Nggih. Siluman kuwi banjur ngetokake kantong rupa ireng diulungke Mbah Koprak. Aku pesen dagangan sing kok adep ana pasar gandinen krambil. dudu sayur menak ujare siluman budeng dingklang <laughs> nggih mbah nggih pantong soko aku yo aja lali digawa terus nyang diwai paranmu ulaan utawa dodolan saben malam dina lairmu aku cepak ono barang-barang kaya sing mentas mbok weneno aku mau Saleh nono sentong khusus. <laughs> dereng gadah sentong niku kula mbah cespundi wudu gawe to <laughs> yen ora kelem nuruti pakunku kuwe gagal dadi wong sugih sebab aku ra sudi mara nyang omahmu yen ora kok gaweke sentong istimewa <laughs> ngestokaken mbah ngestokaken ya wis kowe kena muleh Ojo mlinjani janji. Dina repu pae ngarep, kuwi wiwit tak bantu. Ora perlu kaget yen ana duit akeh ana jero kantong sing mbok gawa kuwi. <laughs> bubar nyuwara mangkono. Legering siluman budeng dinglang ilang saka pandulu. Mbuh nyang ngendi parane? Ambu mengur kaya tletong jaran nyebro irung. Ora butuh rong taun dodolan klopo Mbah Koprak malih sugih blegedu. Mbuh duit pirang ewu sing tekan saben dinane. Ora ana wong liya sing ngerti kejaba Mbah Koprak dhewe. Trek anyar mobil gres, motor cling, omah magrong-magrong wis ama wujud. Wong-wong kang nyawang mung bisa sumlengeren dulu, owah-owahan uripe Mbah Koprak sing kaya dene sulapan. Aneh. Sakwise Mbah Koprak pancal donya, ing undukan lemah kuburan kono kerep katon wujute budeng dingklang sing mencereng mripate. Siunging ngisis kaya arep ngeletak sapa wae. akibate kuburan mau malih jembrung merga ora ana keluargane sing wani mbubuti tukulan sukete iki cerita nyata ngenani pesugihan gudeng dingklang bersama tim cimat Oh